Me queda bien cuando me miento, me queda bien ser el de siempre, me queda bien todo lo que invento. Me queda bien, me queda bien cuando me miente, me queda bien ser el de siempre, me queda bien todo lo que invente, me queda bien, yeah, yeah, yeah. Mami, dale, agárrame la mano, sentir el calor de cómo todos nos miran. Que si al menos vos estás a mi lado, se me hace más fácil afrontar esa vida. Estos blancos ya quieren matarnos porque no toleran vernos tan arriba. Yo fronteando, contando lo que vivo sin tener que ponerme tan mentiras, yeah. Y ahora vivo en la mansión, a poca cuadra mi avenida mientras estoy quemando porquería Que quien me creo que soy, el mejor al menos en estos días Cada liga tiene su Jordan, es obvio que yo soy el de la mía yo no tengo seriedad, Ni ni Lombardo simpatía Liga Italia Serie A, ni ni ni buena vida Que como me van a bajar, si es que yo ya hacia arriba Que como me van a bajar, si soy dueño de la liga bouge-la un rockstar Dans ma batija un rockstar Fuck your feelings, I'm a rockstar Yo me entiendo como un rockstar Cojo puta como un rockstar Tomo patilla como un rockstar Rockstar Baby, I'm a rockstar Baby, I'm a rockstar